Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći, sljedeća vrsta hadisa, a to je munker po slabosti. Munker, znači jako slab hadis. Inače, munker ovaj, vraća se razlog slabosti tog hadisa na nekoliko stvari. Učenjast navodi, kaže, uh, fuhšul, kel, uh, fuhšul galat, znači jako grešku da napravi u, uh, u prenošenju hadisa. Ili kaže kefetu gafle, ili e, mnoštvo nemarnosti. Nemarnost, znači u tome što, što je zabilježio, prenosi u hadisma. Ili treća stvar, kaže fisk. Fisk znači griješenje, da veliki grešnik. Znači jedna od te tri stvari da ima kod sebe. <clears throat> A to su sve razlozi, e, sve ovo su razlozi zbog čega se odbija ravija. Zbog čega hadis dobija slabosti, e, ovaj, što hadis postaje slab, znači ovo posebno, sve tri stvari, posebno kad se uzmu, svaka su za sebe posebno razlog da se hadis smatra slabim zbog tog ravija. A kad se ovo jednom ravi nađe, znači, to onda, to onda belaj nad belajima, znači. A dovoljno jedno od ovog troga da se smatra bilo koje od ovog troga. Znači, ili veliku, ogromnu grešku da napravi u prenešenju hadisa, što ukazuje da nešto, znači, da ima neki što mi da on kako prenos ima, prenos neki ima. Ili kestre tog afle, znači da, da, da, da često griješi ili da je veliki grešnik u, u svom životu. Dobro. E, primjer, ovaj, odakle nasilo ovo riječ munker ili e, nasilo riječ od enkere i unkiru inkaren. Inkar znači suprotno I karar potvrđivanje, a inkar a inkar u stvari znači negiranje negira, nešto što se negira, nešto što se odbacuje, nešto što je zlo. Munker, inače, ovam kad dođu u hadisom, onaj, munker, ovaj, maruf i munker, što došli u dva širijetska termina, naraživanje dobro odačanje od zla, znači, uh, maruf je ono što je propisano od vađive mustehabata, a munker je ono što je zabranjeno i što je mekruh. Tako se tumači kad je pitanje naraživanje dobro odačanje od zla. Međutim, u osnovi ta riječ enker i unkiru znači negirati nešto. Odnosno, predstavlja e, ovdje u ovom kontekstu, ovdje znači jezičko značenje jedno, a drugo je terminološko, da hadis munker znači, uh, e, imam dvije poznate definicije kod učenjaka, hadis munker, kako se opisuje. Prva definicija je, ovo što smo malo prije slično spomenuli, kaže, huva hadis eleti fi snadihi ravin, kaže, hadis, to je hadis u kojem u čijem se senod ima ravija, kaže, fehuše galatuhu, čija je greška jako velika. Kaže, evo e, e, kesuret gafletuhu. Ili je njegova nemarnost u prenošenju hadisa, znači česta. I treća stvar, zahar e, fiskuhu i kojim je ispodila se njegov fisk, njegovo griješenje. Griješenje znači u običnom životu. Fisk znači velike grijehe pravi u svome životu. To je znači poznata definicija, navode i mnogi hadisi kad govore o ovoj vrsti hadisa, A druga definicija, sad ću mi spomenuti, zato Ibn Hajar nju izabrao da je ona, da je ona ispravija, ispravnija i bliža ova druga definicija, razkuje se od prvi, a to je, i Ibn Hajar smatra da ova druga definicija ispravnija i bliža po pitanju <laughs> definicije ovog, ovog, ove vrste slabog hadisa, kaže, a to je ma revahu daifu muhalifu ima revahu etika. Kaže, ono što prenosi slabi ravija, a oprično je onome što prenosi pouzdan ravija da je to munker hadisa. I kaže Ibn Hađer da je u stvari ova definicija najbolja, najispravnija. E sad će neko reći, pa čekaj, zar ovo nije ono šaz hadisa, šaz, šaz znači ona je anomalija, neko ko se izdvojio, sa nečim došao novim, i postoji ta vrsta hadisa, šaz hadisa, ćemo govoriti, o njim ćemo govoriti, kakva je razlika između šaz hadisa i e, munker hadisa. Razlika je u tome što šaz hadis, prenosi, šad hadis prenosi ravija makbul. Znači, ne ravija daiv slab, nego ravija koji je, koji je prihvatljiv, čije se hadisi prihvataju. I prenosi nešto što je oprično, što je oprično ravijama koji su pouzdani od njega. To je, to je hadis šad. A hadis munker u ovom ovdje slučaju, znači, prenosi ravija koji je sam po sebi daiv, I još to što prenosi je oprično ono što, onome što prenosi pouzdani ravije. Znači, dva belaja sastavi. Kud je on sam po sebi slab i kud je ono što prenosi opriješ ono što prenosi pouzdani ravije. I takav hadis se zove munker. E, I zbog toga je, znači, do, do, ovaj, e, ova definicija koju navodi Ibn Hajar, ona, znači, ona se razkuje donijekle od ove prvi ovde. A možemo reći da jedna drugu nadopunjuje, ako kažemo da jedna drugu nadopunjuje, to možda bilo, ovaj, možda bilo bolje da jedno i drugo potpada pod jedno pod, pod munker hadis. <clears throat> Od, zašto zašto ovaj hadis pa često se dešava u ocjeni hadisa za neki hadis kaže da je munker. I to zapamtite kad neko kaže da munker hadis to znači da je jako slab, da if jidda, jako slab hadis. Znači naj jedan od naj znači na najže na najnižem stepenu slabog hadisa niži od njega samo metru što smo spomenuli. Znači ovo je na, na najnižem stepenu slabog hadisa. Znači ima velik belaj u sebi našim rečenima, ako nekako da, da mi predstavi to. O, znači, znači, jako slab hadis, znači ima, znači, takav hadis, ovaj munker hadis, metruk hadis, to ćemo govoriti poslije, ovakvi hadise ne mogu da se sabere više ovakvih hadisa da diknu na stepen privatnijog hadisa. Ovi hadisi se ne ubrajaju one koji jedni druge podupiru. Kad dođe munker hadis, e, metruk hadis, znači on ne može biti, kaže, pa ima sličan, njemu došao ovam, pa sličan da mu došao ovam. Znači on, uh, oni, e, ovakvi hadisi jedan drugi ne mogu podupirati. Jedan drugu podupirati da se dogidimo stepjen prihvatljivog dobrog hadisa. Govorit ćemo o tome posebno na temi mišala. Primjer takvog hadisa uh, bilježi Nasaj i Mađe bilježi svojim zbirkama hadiskim sunanima, Oda iše radi Allah, od jednog ravija spomenučka koji, taj ravija, oko njega je iz Belaj, hadis da je rekao poslanik sallallahu sa sene kulu beleha bitamri. Kaže, jedite nezrele hurme. Beleh znači nezrela hurma, ona zelena. Jedite nezrele hurme. <clears throat> Fejne ibn Adem ila ekelehu ash-shaytan. Ili ash-shaytan. Jer kaže, sin Ademom, potomak Ademom, kada pojede takvu hurmu, temru, datulu, kaže, naljuti se šeitan ili razljuti šeitan. Kaže, e, imam Nesai, kaže, hada hadithu munker, ovaj hadis je munker. Teferde bihi Ebu Zukeir, ravija, znači unutar, se ne da po imenu Ebu Zukeir, on se izdvojio sa ovim hadisom. Kaže vahuva šejh Salih, kaže vahuva šejh Salih, on kaže dobar šejh, to znači šejh Salih, znači da pouzdan ravija. Šejh Salih to je, znači, to je znak slabosti ravije. Znači je šejh, bio, je dobar čovjek, ali je slab, slab za hadis. Ahređe lehu muslim fil mutabe'at gajru jednohu lem jeblog meblaga men juhtemelu teferduhu. Kaže, njemu muslim uh, navodi u nekim privatima hadisa, ali filmu tabea. Znači, nije onim prvim hadisma koji ima, ima muslim, ima tu taktiku. Znači, ne, ovaj, najvjerojno su oni hadise odmah na početku neko poglavlja. Kad počne poglavlje, neko će mu govori, najvjerojno su oni hadise odmah na početku stavi, a one je slabije malo hadise, e, istoj tematici govori, da stavi, znači, navede i poslije tog hadisa kaže i neke od hadisa je njegove u kojem ima ovaj ravija naveo je e, muslim u svome sahihu kaže međutim kaže on nije dostigao stepen kar men te tafardu nije dostigao stepen ravije čija, čije izdvajanje sa nekim hadisom se može uprihvatiti uzeti <clears throat> uglavnom znači to kada dođe neki muhaddis da ocjeni za neku graviju kaže da je on munker da, da daje Ravija Munker, znači to, to je znači velika, e, velika znači negativna ocjena tom Ravi i onom što prenosi naravno. <clears throat> A pa si sam tekst Hadisa, pa si tek Hadisa pojediš onaj nezrelu hurmu i sad onaj to kad pojediš, šeitan se na ljudi. Vezi, sve zove, nijem, ali eto, šta ima veze hurma i šta se ima šeitan ljud, što ti hurmu pojediš, ne znači. <clears throat> Hajde, rezdelija, tako nešto. Ono ljuta, kisela, ja. Drugi primjer. Bilježi Ibn Ebi Hatim. Od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je poslanik sam sam rekao, men eqame salate, wa ate zakate, wa hađel bejte, wa same, wa kare dajfe, dehala džene. Kaže da je Allah poslanik sam sam rekao, kaže, ko obavlja namaz, daje zekat, obavlja hađ, posti, wa kare dajfe, i ugosti gosta. Kaže dehala džene, uče u džennet. Za ovu prijetunost sve nam je poznato, ali ovo da se ovdje ubaja da dođe ugosti gosta, e, takav hadis, vjerojatno prvi put čujete tako da, da ima taj oblik hadisa. Kaže Ebu Hatim, huve munker, hadis je munker. Lijene gajrehu mine thikat ravahu a ishaq ishak meukufen vahuve maruf. Ne zbog teksta hadisa. Kaže, hadis je munker, zbog koga? Riječ je ovdje zbog ravije. Koje ravije? Habiba ibn Zajata. Kaže, jer druge ravije mimo njega prenose od Ebi Ishaka ili Ebu Ishaka da su to, da su to njegove riječi. To su riječi Ebu Ishaka. Znači, Melkuf, Tabina, to su riječi Tabina. Kaže, vohu maruf. Maruf, maruf sad dolazi od jedan drugi, drugi, drugi termin hadisa. Kaže, vohu maruf. Znači, maruf, Objašnjamo sad taj termin. Znači, oprično je munker hadisu. Ispomenut ćemo to, objasnit ćemo to. Da završimo s ovim munker hadisu. Znači, munker hadis je jako slab hadis. Znači, samo stepen niži od njega od slabog hadisa je metruk. Znači, ovo jako slab hadis, jako niska ocjena nekog hadisa. A spomenuo sam razlog zašto je jako slab, da, da ne ponavljamo. Znači, spomenuo sam zbog greški koje napravi ravija, zbog mnoštva e, nemarnosti u prenošenju hadisa i zbog velikog rješenja ili da hadis, on je sam ravija po sebi slab, a onda prenosi hadis koji je opriječan hadisu koji prenosi pouzdani ravije. E sad nas ovdje pojavljuje tu da je nasuprot ovom hadisu, koji hadis? Maruf. <clears throat> A koji onda nasuprot hadisu šaz? Imamo šaz. Rekli smo da je šaz Hadis da ga prenosi pouzdan ravija, a došlo je sa nečim što je oprično, ravija koji je pozdavini od njega. E, eh, mafuz. Znači, o, znači, imamo munker, opriča njemu je maruf. Šta znači maruf? A naučem ja primjer toga, ovaj, pa, pa se ima ovakvu prevod, ovako ovi, ovi naša vrati što prevode ove knjige, tako naleti na ove termine, pa se provali u prevod. On prevode bukvalno jezički. Kaže ovaj hadis maruf, maruf znači poznat. Kaže ovaj hadis poznat. Što je znači poznat ili ovaj što, ili ono što, što navodi onaj mahfuz. Jer ovaj hadis mahfuz ga sačuvan, sačuvan hadis. Ko drugi nisu sačuvan, jel? Ovaj, vezi sve, znači, to je terminologija, znači, možeš znati tu terminologiju. To, to vam isto u akidi, neko terminologiju ne znaš, znači, tu se provališ kad nešto prevodiš, jer ne možeš prevesti bukvalno, ne vezi, nije jezički, jezički se ne prevodi, moraš po, razumijevati značenje. I zato se kod nas desilo da smo imali prijevod Kitabu Tevhida, koliko hoćete prijevode imali, Ti kad se vratiš na te prijevode, vidiš nevjerojatnih grešaka. A, a to ukazuje da u stvari taj koji je prevodio, on nije nigdje odšao, počeo ona, od šehova, od čenjaka, da, mu, da, mu, da počeo komentar tih, e, tih hadisa i onih mesajila koji imaju. I onda kad mesajile prevodi mesajile obično gdje še, hajde hadise, obično odgledi prenosi pa bude ispravno. A ova mesajile kad prevodi, znači dođe s nekim bolom ovaj, vezi svezu, ne, uopšte nije govori o tome čovjek. Govori jednu stvar, on prevodi neku drugu stvar. Što, znači, da nije, niti je se vratio na komentar, toga niti slušao ovaj niti slušao komentare kod ulemi ovaj eh, tih tih poglavlja jer da je slušao ne bi, ne bi tako došao takvim ovaj da ne kažemo glupim da, da tako znači pogrešnim prijevodom dobro znači eh, ovdje je bitno da zapamtimo znači da je ovdje da je eh, znači da je ovaj oprečno al pa kad kažemo da ma ruf to ne znači da je slab hadis ma ruf nije slab A u stvari, ovaj, ovdje, u ovom slučaju ovdje, kao što ima ovaj primjer, znači ima konkretan primjer ovdje. Znači ovo ovdje što se, što je, što se prenosi Abdulev Nabasa, da je, da je rekao, da je poslanicija rekao te riči, ko klanja namaz, da je zekat, obavlja hađi, posti i ugosti gosta, uče u dženet. Znači to nisu ispravno ovdje, znači u ovom rivašu je prenio, znači to je munker hadis. Zašto je munker hadis? Zato što je ove riječi su poznato da je rekao, da je rekao čovjek, Znači, e, da je rekao Ebu Ishak, da su to njegove riječi, da nije pripisao poslaniku sallallahu alaihi I to je ono što je, što je vjerodostojno. I kad, a, znači, to je vjerodostojno. A ova što je prenio, pripisao, kud je poslaniku pripisao, kud je on slab ravija, znači, belaj nad belajima i došli normalno da je odmah automatski da je to munker hadis. Znači, Maruf hadis znači, ne znači da je slab. Kao što mahfuz nije slab, nego oprijećan šazu hadisu. A doći na šas, kad budemo radili šas, doći na mahfuz. Dobro, znači s ovim smo još dodali taj, uh, znači o, Maruf ne ulazi u slabi hadise, to sam da znate, nego uh, Maruf nam pojašnjava nešto co je suprotno munker hadisu. Eh, nakon ovoga donazi nam hadis muallel. Hadis muallel. Međutim, hadis muallel traži malo više nefesa da se malo više zadahne, uzme i vazduha da bi se pričalo o njemu. Muallel, muallel znači ta'lil ima bolest neku bolest, bolestan ovaj hadis. Ima neku bolest, pa sad to, toj bolesti treba pričat. Pa ćemo pričat to drugi put. Svane ka Allahume ve bihamdike ashkada in la ilaha ente sakve kava atubu ilaik. Ba... Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam